Eta geho, uh, dagun hastin, dagun hastin egiten dugu hastengia merkatuko ostatin, poteo bat egiten dugu, uh, eh, kariken euskaldun zeko. Eh, ordin da, um, karikako plakak dia denak frantzerez. Eta herriko etxik, uh, hartu zin jabaki bat dila urtezun baita, Euskaz jartzeko, mena egunko egunin beti frantzezez dia, eta eginen dugu nola erran pikur de rappel bat bezala, uh, eh, erraiteko, bon, behar dia euskaz ezai, jabakia hartu zenien, eta ziek ez egiten guk bat edo bi ezaiko dutugu, eta hala, ohar diten, herrikio etxine, behar dela jabaki hoi hartu ziela, eta behar, dela, behar diela segitu.